Eh, egan nahi behaz, eh, be, guk eh, haizitzen normalki beste herrietan bezala, behar ginoela galdiru laguntza bat galdegin, desmasiak bali ziren gure herrietan, gure asuruatziak ez diren gauzetan, behaz hor, egan usu edo zubiak edo erriko bideak. Guretzat eh, hala, bide batean eh, bide bat suntxitua izan da eta bi zubi ere. Guretzat eh, hor gogoan zituta ahont, baina erran mesake oita mar mila euro urbilen. Eta hor, diru laguntza bat, dosier bat montatu dugu, normalki EPEA zen behaz azaruaren laueko, igorria dugu, eta ukan dugu behaz estadutik edo prefeturatik sortatia da behaz errezibitu dutela behaz gure dozira eta guai beha egonen gira ikusi zer laguntza mota